Mateo Dígame si usted está dispuesta, sé honesta una respuesta. Yo quiero salir contigo de fiesta y pasarlo bien rico mi Son Sunset, compartiendo unos shot en el chalet, hasta quedar bien hot. Que se tenga el tiempo de reloj. Tú eres mi baby Viendo el mar tú y yo sentados en la arena. Vacilando y fumando y el de la buena. A ti te gusta el deportillo que tengo un deportivo para pasta. Buscarte solo diga dónde está. Y no se asuste muchacha por lo que cargo en las cintura o en la mente. Yo me cuido de los giles chota. Fumando pucha arrebatado. Oh, ah. Después lo hacemos y callado. Porque oh, ah. te tiran a Oh, ah. Porque este menorcito sí que andas al dao. Lento te daré y no, no para cuerpo invertiré. Si ya me viste botando los dólares. Viendo el mar tú y yo sentados en la arena. Vacilando y fumando y el de la buena. Morena, morena. Viendo el mar tú y yo sentados en la arena. Vacilando y fumando y el de la buena. Morena, morena. Nena, tú brillas como mi cadena pareciste enhorabuena. Quiero invitarte a olvidar la pena por Colombia, Cartagena. Sunset, compartiendo una shot en el chalet. Hasta quedar bien hot, que se tenga el tiempo de reloj. Tú eres mi baby glow. Viendo el mar tú y yo sentados en la arena. Vacilando y fumando el hierbas de la buena. Morena, morena. Quiero Dile Mateo, estamos grabando este otro hit, te lo hice para ti.